apziņa, dzīves dzirksts. Apziņa ir dzīves dzirksts, kas vieno katru ar universālo dzīvi. Apziņa ir cilvēka un dieva saikne, zemes un debesu saikne. Kur apziņas nav, viss ir kā neauglīgs tuksnesis. Ejot tumsā, mēs ņemam līdzi lukturi, lai apgaismotu ceļu – Ja vēlamies izzināt savu neizgaismoto dzīvi, talkā jāņem apziņa. Apziņa līdzinās kāpnēm. Var uzkāpt dažus pakāpienus augstāk vai nokāpt zemāk. Ja spējat labi meditēt, atklāsies visi apziņas līmeņi. Pirmais pakāpiens ir augums, otrs pakāpiens ir vitāls. Vitāls – ir apzīmējums, kas pārņemts no indiešu filozofijas. Tas ietver emocionālās, agresīvās un dinamiskās īpašības. Trešais pakāpiens ir prāts. Augstāk par prātu ir garīgā sirds. Tieši garīgajā sirdī cilvēks var izjust dvēseles pulsu. Dvēsele ir mirdzošs Dieva vēstnesis mūsos. Tā nepazīst nedz dzimšanu, nedz novecošanu, nedz nāvi. Tā ir mūžīga. Nemirstīgā dvēsele ir nākuši tieši no Dieva, uztur saikni ar Dievu un atgriezīsies atpakaļ pie Dieva. Pirms cilvēka veidola pieņemšanas dvēsele saņem iekšēju vēstījumu, dievišķo uzdevumu uz zemes. Dvēsele pilnībā apzinās savu sūtību, taču dzīves laikā – Fiziskā prāta darbības reizēm spēja apslēpt dvēseles dievišķo iedvesmu un tās īsteno sūtību. Tad dvēseles sūtība nespēja piepildīties. Vienīgi tiecoties ar prātu, sirdi un dvēseli, varam iepazīt mūsu dzīves nolūku šeit, uz zemes. Dvēsele gādā par maniem spožajiem panākumiem – Sirds gādā par manām augšup traucošajām jūtām. Prāts gādā par manām pārveidojošām domām. Vitāls gādā par manu plūstošo dzīves dziļu. Augums gādā par manu drosmes pilno dzīvi.